reka rero tubaha ikaze muri kino kiganiro cyo kuri no genekerezo rya 17 mutiro no musi tuyaga kuvyerekeye iki kugenekerezo rya gatatu. uku kwezi turi mu kwa gitugutu umugambwe w'abadasigana iprona warurumanije imyaka mirongo itandatu niyo yari irangiye ah, hapfuye cyangwa hishwe hagandaguwe incungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore mbe uno munsi ugwaruka cyane cyane ngo dufatira kogo go muri Prona nigiki gwasigaranye nkiragi rya rwa gasore uno munsi ni gute bogendera iryo ragi kugira ejo na hijya ejo kumbure mu myaka iri imbere turonke ba rwa gasore benshi tuza kuba turi kumwe n'umutumire hano mpava ndababwira mu kanya Albert Nduwayo niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma ariko mu ntango za kino kiganiro kuri uwo munsi w'igenekerezo rya cumi na gatatu gitugutu umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona Olivier Nkurunziza yarashikirije itangazo ku bw'uwo munsi aho yasabye cyane leta ko yofasha cyane cyane uwo mugambwe kugira abagizi abagigwa n'icaha cyo kugandagura umuganwa atari umuganiro Doviko gwa gasore bahanwe hama mbere anavuga yuko n'ububirigi bwo kwemanga ivyo bwakoze kumbure kugira no Burundi bushumbushwe iprona akaba n'incungu y'intahe y'ukwikukira Burundi umuganwa rudoviko rwa gasore yagandagurwa umugambwe w'abadasigana iprona urashimye cyane ubugira kandi ushimira umuganwa rudoviko rwa gasore n'abo bari basangiye urugamba rwo gushikana uburundi ku ntayo kwikukira mu mahoro n'ubumwe n'itekane ry'abarundi abakuze tuvyibukanye abakiri bato bavyumvireho ko abagandaguye iyo mboneza y'imboneka rimwe mu burundi bari abarundi bataye ubuntu basangiye uyo mugambi mubi n'abanyamahanga bari banyaze intahe yo kwikukira uburundi bwacu ico cifuzo cabo kigayitse co kugumiza uburundi mu buja cyari caguye mu yabize aho gwa gasore abicishije ku mugambwe w'abadasigana iprona aronkeye intsinzi yo mu matora yo kuwa cumi na munani nyakanga igihumbi kimwe na mirongo icenda na mirongo itandatu na rimwe ayo matora nayo akaba ari nayo yahavuye ashikana uburundi ku ntahe y'ukwikukira umugambwe w'abadasigana iprona urasubiye kumenyesha kandi ko wiyemeje gushengeza imbere y'intahe aba bateguye umugambi mubi w'iryo kandagurwa kugira ngo bitebe bitebuke intahe izobakubite mu gahanga urasaba kandi leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo uruhara rw'umwe mu bakoloni bakoze ako kabi rugaragare umugambwe w'abadasigana iprona urasaba kandi leta y'ububirigi kwemera uruhara rw'ububirigi bwagize mu igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Rudoviko gasore yishwe ku ntwaro y'abakoloni nk'uko yabigiriye umushikiranganje wa mbere wa Kongo Patrice rumumba duhimbaye haje imyaka mirongo itandatu twibuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa gasore leta yihaye ihangiro ryo kunywanisha abarundi ibicishije ku butungane buhagararira bose hamwe no kugwanya yivuye inyuma ba kaboko n'abanyonyezi babicisha mu gusaba kwakira no gutanga ibiturire umugambwe w'abadasigana iprona urashima ingingo zose zafashwe na leta kugira ngo abarundi bose bavyipfuzwa baronswa akazi ko kwigisha bakoze ikibazo kandi ku mugaragaro ataka mwana wa mama tukaba dusaba ko iyo ngendo yo irangwa mu gutanga akazi mu bindi bisata by’ubuhinga. umugambwe iprona urashima ko kandi ko abagiye kubiri n'izo ngingo za leta bahanwa n'abigisha badakwiye nico gituma dusabye leta y'u Burundi nabo bafashana mu vy'indero gutorera inyishu ibyo bibazo bihanze amashuri amwa hamwe n'abana b'u Burundi umugambwe w'abadasigana iprona urashima kandi leta kwishaka n'inguvu ikoresha mu gukinga no kugwanya ikiza corona virus urashima kandi ko yakiriye urucanco kugira ngo abagwifuza baruronke mu kurangiza umugambwe w'abadasigana iprona urasubiye kwibutsa icesa abarundi n'amakungu ko uzokwama wiyamiriza uwo wese yoshaka gusubiza abarundi mu njyane z'amoko n'intara kuko arukuzura kaboze kandi ugahamagarira abarundi bose kwama bafatanye mu nda nk'uko umuganwa atari umuganira Rudoviko gasore yasize abituraze nicyo gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane Burundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubuko nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza bagasubira reka rero tugaruke hano muri studio mwumvise itangazo umugambwe w'abadasigana iprona wasohoye murumvise kumbure n'agace gatonya k'ijambo ryashikirijwe n'umushikirangoma wa mbere Prince Louis Rwagasore ariwe Rudoviko Rwagasore reka rero kumbure tugaruke hano muri studio ndi kumwe n'umwe mu gwaruka w'inararibonye mu Arno irakoze umugambwe iprona reka ndakuramutse nongera ndaguha n'ikaze muri karadiridimba uno munsi ndabaramukije munyeshamakuru ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose ari mu Burundi no mu makungu hmm, kumbure reka tugaruke aho hambere uh, muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itandatu na rimwe uh, gasore yari akiri umuyabaga kumbure afite imyaka uh, nk'iyiwacu yiwanyu mbega ni gute mwagumanye iragi ry'iwe nk'abaporona ngo gasore nk'uko mubivuze imboneza yo wacu akaba ari imboneza y'igihugu gucacu yarondeye intayo yo kwikukira twebwe urwaruka rw'umuganga w'abadasiga na iprona rwa gasore tuzi ko ari umuntu adasanzwe rwa gasore yari umwana w'umwami yari umwana abayeho neza nk'abandi bana b'abami yari umwaganwa merewe neza ariko akaba ari umuntu aciye bugufi akaba ari umuntu yama yegera abandi mbere biranamubabaza akabona ngene abandi babayeho nabi bikamutuma agira iciyumviro yuko abandi boshobora kumererwa neza ibyo nico byatumye aja hamwe akarondera abahutu abatutsi abayisilamu abantu bose kugira arabe ngene uburundi n'abarundi ubugende bwari bamerewe nabi boshobora kumererwa neza ibyo byamworoheye kuba yari umuntu afise kwicisha bugufi budasanzwe naho arwaruka mu maso kwicisha bugufi budasanzwe yashaka ko abantu bose bomeregwa neza nicyo gituma yacege abantu bato bato cyane cyane abeganiriza mu kurondera ibintu by'amakoperative mhm. kubwira ubuzima bwabo bushobore kwisununura kuko mu byumviro bya gasore yari umuntu avuga yuko ataterambere igihugu ryoba abantu badatembere mu mibereho yabo ibyo byamutuma kandi n'iby'imbiro bye bishobora gushika imbere aho yacarondera abantu bose kugira bashobore kurondera intare kwikukira ibyo murabizi mwese yakoranije abantu bose kuko hari abashaka yuko tutokwikukira ubwo nyine mhm. ariko araja n'abandi arashinga umugambwe arashinga umugambwe yiprona umugambwe washaka yuko uburundi kwikukira ubwo nyine nk'uko ibindi bihugu byo muri afurika byari ko biragenda umugambwe w'ubutsinze mwarumvise ijambo yashikirije niryo twebwaruka twama twibuka mm-hmm. yarababarira ati naho dutsinze hatsinze abarundi bose ni wewe y'amashuri imbere iminsi yose ubumwe mm-hmm. insinzi y'umugambwe y'iprona ntiyari insinzi y'iprona gusa yari insinzi y'abarundi bose kuko warafise ihangiro rimwe y'uko burundi buva mu buja burundi gikukira gasore yari umuntu mu ijambo rye yashaka nko tuhama tubizirikana yashaka ubutungane mhm. bw'indegembye ubutungane kuri bose ubutungane bugirira neza bose ubutungane budatora guha gasore yari akoresha imvugo itababaza yaratanguye mu ijambo ry'iwe arashimira abakoroni n'aho bafata nabi abarundi arangiza basaba yuko bubashigikira kandi bagashikira n'u Burundi kuko bugiye mu intahe mu intambwe yo kwikukira yarafise imvugo rero itababaza nk'ugwaruka twebwe twofatirako kugira dushobore kumwigana mhm. ngo agasore kandi yari umuntu yitaho iby'igihugu aho yamahimiriza yuko umuntu wese ari mu nzego umuntu wese akorera leta yuko yokwamara imboneza agashirima kure akamira kure ibintu by'ubuturire agatwarira bose hariho n'ijambo yakunze kuvuga yavuga ati muri mu gifaransa niho nora ivuga neza vunujijere par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté yarabona neza yuko ineza atari y'umwene gihugu ineza atari y'umunyagihugu atane turi kurakora ntukore abanyagihugu ntuburi kukorerabo mhm. Eh, reka arno kumbure tugaruke ku ruhara rw'ugwaruka eh, inyuma y'aho o oh, kumbure mwagiye murashikiriza byinshi byagiye bimuranga nawe nk'ugwaruka ariko mu mugambwe abadasigana iprona inyuma yigandagurwa ry'iwe no kuvuga mu myaka yaciye ikurikira byarabonetse uguhungabana no kutumva kumwe koko iragijya kwa gasore bamwe baraja mu byo novuga bitari bibereye igihugu uno munsi mwebwe eh, nk'abadasigana bubu uh, bugwaruka bubu ni giki kumbure mufatira ko kugira koko iragi rya gasore ryame riri mu atari abaporona gusa ariko uh, mu gwaruka Burundi bwose icyo twebwe mu mugambwe w'abadasigana iporona nko guharuka dushyira imbere ni neza n'abantu bose mhm. nibyo umugambwe wacu waragize amakuba rwa gasore apfuye mhm. abari batwara icyo gihe hari n'ibyo bakoze mbere barahimiriza no guharuka kubijamwo mhm. wasanga no guharuka aribwo rwabigiyemo cyane ariko ni abantu baba bashaka gushira imbere inyungu zabo bagaca bakoresha guharuka mu gusambura igihugu mu gusambura mbere n'umugambwe urwaruka rero twebwe twarabibonye urwaruka rw'ubu ibyabaye mu mirongo itatu na kabiri twarabibonye mbere n'ibyabaye inyuma mirongo icyenda na gatatu wasanga abanyapolitike bamwe bamwe mu kurondera inyungu zabo bihisha inyuma y'urwaruka bakanarubesha muribuka no muri imyaka iheze ya mirongo ibiri na cumi na gatanu ko ahanini hakora ugwaruka. twe rero nk’ugwaruka rwa rwagasore tuvuga tuti twebwe duteze gushyira imbere umubano mwiza n'urwaruka dusanga iyi migambwe n'urwaruka rwose turi kumwe mu mugambwe mbere n'abarundi bose kuko tutabanye neza mhm. tukagira imvugo ibabaza uwundi tukagira ibintu vyonona byononera uyu n'uwundi igihugu ntaho gizopfa gishitse kuko urwaruka niko kubu kandi ngo kazoza dutegereza gukomeza rero ijyaho gasore mu kubana neza n'abandi mu gushira imbere umwumvikano mbere nta muntu adakosha tugahanurwa kandi tugahanuza mhm. reka dufatiye kumbure ku mubano wa mwebwe nk'urwaruka rwa iporona n'urundi rwaruka rwo mu yindi migambwe dufata umugambi uri ku butegetsi ni gute muba mufashanya kugira mwumve kumwe iterambere ry'igihugu mwumve kumwe eh, amahoro eh, ko ari wo mushinge w'iterambere ku barundi bose nk'uko abatwara nk'imigambwe basanzwe babigira natwe mu rwaruka turafise nkene tuvugana n'abandi mm. hari igihe hashobora kwaduka nk'akantu twe mu bwango yiprona urwaruka rwacu ntidushoka dushira hejuru tubanza tukabaza tukabarira n'umuntu ati hajya havugwa ibi n'ibi n'ibi kubera tumaze gutahora yuko ubukozi kosa ntarikora ngo kubera ari umunyamugambwe kenshi arikora kubera abafise ingeso mbi cyangwa akaba ari izindi nyungu akeneye gushikako ibyo bigatuma yuko twebwe imbere y'uko tujya kuvuga iki cyangwa dukora iki turabanza tugatohoza tugashishoza ntidutwarira hejuru turatahura yuko kugira igihugu gishobore gutera imbere bisaba ko tuganira n'abandi tuvugana n'ayandi bo mu yindi migambwe tukumva ibiba hirya no hino mbere hagize n'icyo tubona kitagenze neza tukibazanya hama tukabarira n'abajejwe guhana canke abajejwe intwaro kitagenze neza ibyo ndabivuga kubera hari gihe bishika adashobora gukosha ariko nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko uko mhm. zikosa ateza guhana mugabo tura nka yuko umuntu yihanira umuntu atwarira hejuru umuntu agenda kuvuga ibintu atatohoje mhm. eh, tugarutse kumbure gano murabona imyaka incungu yo kwikukira ku Burundi eh, yajanye no kuvuga yarakiri umuyabaga uno munsi garno uwoza kurondera mu mugambwe iwanyu yoronka koko bagwa gasore bahagaze neza ah, bashobora guha guhagararira inyungu z'igihugu si mu mugambwe iwacu gusa umuntu agiye araraba hariyo abantu dufatiye ku muri kugwaruka boba uno munsi bafite imyaka eh, nk'iyo gasore yari afise sinavuga yuko boba gasore mugabo wogerageza kwigana gwa gasore mm. hajya umuntu wese arafise ingena aba ameze atwara ariko twogerageza kuronka abotwara batwara nka gwa gasore bashikiza ibyiyumviro nka gwa gasore ariko bisaba yuko bashigikirwa ibi ndevuga kubera ugwaruka kenshi ingorane zagiye haba mu bwambwe iwacu cyangwa ahandi no uburongozi bubi mhm. ugasanga ugwaruka urafise ibyiyumviro ariko rurakumiriwe ugasanga ugwaruka rurashobora gukora icyo rwotera ariko rwakumiriwe kandi cyangwa ugasanga ruhanuwe ibintu bibugweretse akarero kabi ariko ibyo turashima yuko vyahetse kuko rwinshi muri twebwe benshi muri twebwe baramaze gutara yuko umuntu abazwa icyo yakoze ku gatwe kiwe mhm. ariko aho nyine ni igiki none muba muri ko murakora eh, kugira koko hamwe hoza uruhuherezwa rwo rwose rwosanga koko ugwaruka eh, dufatire ubwo muri iprona ruhagaze neza hamwe ataco runyiganza mwavuze muti bibiri na cumi na gatanu cenda na gatatu n'ahandi ugwaruka nirwo rwakoreshwa uno musiniga kimwe muvuga muti oh, uno musi naho hoza iki turabona yuko duhagaze koko ataco tuma eh, tunyiganyiga ubwambere mbere twe mu muganga wacu ubu turafise ubumwe mhm. turafise ubumwe kuko umuganga uko twamugwara kuko tutwawe nico kimwe nkuko umurongozi baba butwaye turafise abari mu nzego zo hasi bavugana neza nabo hejuru ugasanga twese dufise intumbero imwe twese duhanira gukomeza porogaramu politiki y'umuga duharanira gukomeza umugangwe hama uwoza duteranya mm. uwoza avuga ati aba n'aba n'aba n'aba nk'uko byama bishika turafise ingene ibibazo tubyigira hamwe turafise urunani hama ubuwunye mu mugambwe wacu turazi neza yuko abaza badusamaza bakorera ku bushobozi buke bwacu cyo no kwita vulnerabilité économique mhm. ubu rero twe twaragiye hamwe hagati y'ibyo bya politike dukora turafise ibindi by'iterambere tujamwo turafise amashirahamwe turafise amakoperative bituma tudasamara ngo tujye mu njyane ahubwo bidutuma duterera kugira twiteze imbere duteze imbere igihugu cyacu duteze imbere n'imiryango tubayemo ko muri mwebwe nk'ugwaruka nimwe mwukomeje nimwe mwugumye hafi mbe hoba hariho programme ko yo kwiyunga n'urundi gwaruka kugira ko muri mu eh, mvuge mm, mufatanye n'abandi eh, ko muri atari muri iyi ariko ahandi ahandi nko eh, mu wundi mugambwe kuko urabye uko iprona yari iri mu itandatu na rimwe n'uno munsi ubona ko atari cyo kimwe hari abavuga bati iprona yarahetse iprona yaragiye nta bagisigaye eh, mweho ugwaruka rimwe mwari mufise ingufu zo kugarukana mubona koko muzobandanya nawe canke murafise kumbure ukundi mushobora kwitunganya canke mukiyubura umugambwe w'iprona uhagaze neza urabye ingorane wagiye uragira ukaguma uhagaze nagwa agasore yoza yodushimira kuko umugambwe we uracavugwa mm. si imiganga myinshi yarondeye ukwikukira ikivugwa mhm. aho tugeze hose ko biri kose yoshima akadutera n'intege kugira dushobore kubana tuwukomeza twe rero ugwaruka mm. ibyo byose turabibona mhm. umuganga waragiye uragira kuko iprona ni umugambwe wamye uterera kandi twifuza kuzokwama uterera kino gihugu mhm. umugambwe w'iporonero w'ubwirukomere uteza gukomeza urwaruka rero urwaruka indongo zishasha dufite z'umugambwe ntako batagera kugira tugire tuturere twa pepiniyeri politike ikomeye mhm. aho azovamwo abatwara igihugu abashinga amateka abayobozi ni umugambwe w'abarundi bose urimo abahutu abatutsi abatwa abatamakazi abakiri bato n'abandi n'abandi mhm. kandi umugambwe utazopfa kubera ufise ishingiro ryiza ni umugambwe ufise ico wamaze mu Burundi kizopfa cibaga n'umugambo ico wakoze mu Burundi kizopfa gifuditse kumbura mm, atawundi mugambo uzoza eh. bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi albert nduwayo mu buhinga bw'ibyuma aza guca abakira medani yo nkuru nkaba ndabiteze kuri mikoro kugira kumbure duhana ijambo na arno irakoze muri prona turi hano sangwe kaze rero twese tuzigamira gikiwe twitondere hamwe inyungu z'igihugu turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo turacarindiriye amatelefone yanyu no musi twaba twagarutse ku ruhara rw'ugwaruka koko cyane cyane ruhurikiye mu mugambwe w'abadasigana iprona mu kugendera iragi ryasizwe n'umugani eh, n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore tukaba twibukanya yuko muri nonzwe turiko turangiza ku igenekezo rya 13 imyaka mirongo itandatu yari irangiye kumbure tubuze umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe ngira benshi murazi uko byagenze rero twari dufise umutumire hano aho turiko turaba koko ico ugwaruka ruriko rurakora kugira rugendere iragi rya rwagasore Arno uh, turi kumwe hano muri studio imbere yuko twakira bariko bara dutelefona ndabona hari uwatelefone biranka ariko babandanya bagerageza zijya nimero twabahaye irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana itatu na gatatu izo nyene ugize utanguje irindwi na gatandatu hama murashobora no kugira turonka ko kuri WhatsApp nibutsa ko ari abarundi mwebwe mwenyine muri hanze y'igihugu kumbura aba bari mu gihugu uh, mugiye telefona muca musanga abo bene wacu bari hanze ariko barabura imirongo mudutunge kumbura ibiganiro byinshi namwe muzoshikirwa arno reka tugaruke hano muri studio imbere y'uko uh, turindira abakura mwagarutse mu gice cya mbere turi turayaga namwe mugaruka ku ngorane cyane cyane umuganga w'abadasigana iporona wagiye uracamwo nko ku ntwaro twagwa n'abasirikare eh, n'ibihe bya politiki byagiye birengana uno munsi ni gute eh, dufate nko mu rwaruka urunani rw'urwaruka rwo muri iporona muri ko muriyubaka eh, kugira ako kantu kose kova hanze ko abadasigana ntigagaruke kumbe sinzi ko urwaruka rwo muri iporona bagwita eh, abajerere voilà merci eh, ni giki cyo kugira ubu abajerere ntibasubire canke ntibaronke aho bamenera kugira bacanishemwo abo bajerere canke habe uku datwara neza nuvuga umugambwe byotuma kandi umugambwe usubira gusubira inyuma igikuru kinini cama gituma abantu batata na cane cane mu gwaruka mm -hmm. ni kutavugana no kutavugana neza kutavuga ukuri mm. rero abantu ko bagira ibyiyumviro binyuranye nibisanzwe mm -hmm. muri mhm. demokrasi abantu ko bagira position iyi nibisanzwe muri demokrasi natwegwe twebwe mu gwaruka birashika yuko tugira position zitandukanye mm -hmm. aho kubera kutiyumvira kumwe kutabona kumwe ibintu ariko igikuru ni tuyaga twama tuyaga turafise ukuntu amanama yama yatunganijwe tukayaga mhm. turafise imigwi tubonaniramwo turafise amakomisiyo tubonaniramwo ibyo bigatuma ibibazo byo kwinubana ko byo kwinubuye n'ubundi byo kutabona kumwe ibintu mhm. kubera tutabivuganye ko bigabanuka ikindi cya kabiri urabona tuva mu mihingo myinshi hari igihe bashobora kuvuga bati aba bari ko bakora uku aba ntibari ko bakora dukurikiza intumbero twese imwe duhabwa n'umugambwe mhm. kuko birashika abantu ugasanga bashaka kurengera ingingo aho tubaye kuko kugira politike atabyiterambere ataby'umubano ugira biratuma naho ne mudashikirana cyane ariko mufise ishindi shiramwe musangiye ryo kwiteza imbere biratuma munywana biratuma mugubana mukabona kenshi hajya kutavugana kutaganira nibyo byama bizana ingorane mhm. hama turakurikira inyigisho mu mugambi twe munyagango bamama duha inyigisho zizanye n'uburongozi bwiza zijanye n'ugende two kwitwara aho tubaye na cane cane mu mugambwe turangiye turanka inyigisho zizanye n'ingihe habaye matati ingene two Mm. Eh, kumbure tugarutse mu tugorane twa hafi twagiye dushikira umugambwe wadasigana iporona ntitugaruke kumbure muri birebire mu myaka ya kahise kakure ariko kahise ka hafi eh, hariho bamwe bamwe bagiye birukanwa barahagarikwa mu mugambwe kandi tutovuga yuko nabone bakuze rwose bari mu gwaruka ah, harabaye ukutabonana neza harabaye ibyavugwa byo kunyuruza amatungo y'umugambwe badasigana iprona ariko kumbura oh, oh, ho nta gwaruka guhagwara bikwegeyemwo Eh, ni ukuvuga eh, ntidusange turi ko tuvuga kubagarira hasi ariko ugasanga hejuru kumbure ntakiri ko ni gute none mukorana n'inzego zo hejuru kugira icyo cyose cyoza gikora ku mugambwe kuko namwe mwabishikirije muti eh, nimwe Burundi bw'uno munsi n'ubwejo ni gute muri ko nuvuga mukingira izo nyungu z'umugambwe w'abadasigana iprono kuko nimwe muzo bubatsi gwejo ibibazo mu mugambwe byabaye hafi twari niho twari twarabibona ariko nobamesha ko ibazo byabaye aho bavuga ngo hari abantu ngo kandi haba harimo n'indongozi mu bajere neza cyane aho bavuga ngo hari abantu bahibye amatungo ntibamenyesha yuko umuganga wita iprona uko utunganije utanganije ubwa na mbere hisunzwe amategeko umuganga urafite amategeko ngendengwako mm. abo bavuga ngo birukanywe bari birimwo ibibazo byabo bashima kujya kubikemurira ku maradiyo aho kuza kubivugira mu nzego ko barazitaba ni kuvuga yuko baba bafise izindi ntumbero mhm. zitajyanye n'ibyo murazi yuko mu muganga w'iporona iyo hegereje amatora mhm. kubera kujya ku ntonde iyo hegereje amakongre kugira bashobore kuyipanga baje hejuru ubwo nibaza ko ibyo atari muri iporona gusa n'imigambwe yose iyo hegereje amatora usanga hariho yego cyane rero ndi mhm. mvuga aho mperereye ibyo rero biratuma rero uyu n'uyu uyu n'uriya baragiye muri uwo mugwi bagasanga ibyo byiyumviro byabo bashatse kubivuga uko bitagize kugira bashobore guhanira izo nyungu zabo ugaca usanga nibyo bariko bararondera kubera barenze amategeko kubera bararaje umugambwe kubera akoze ibidakorwa n'amategeko abakuye nta muntu akurwa mu mugambwe ndabisubiramwo nyanza amategeko ubu nyine kubera barenze itegeko itegeko ntikubahiriza rero ariko nk'ugwaruka bibe byose tuba tubona kandi hari n'urwaruka rwarimo twararuhanuye mm. kuko hageze ko bashigikira ibyiyumviro n'ibi ni barondera urwaruka ati nshigikira mm. nsinyira ngo munsinyire tube benshi babone ko nanjye nshigikiwe twarabara ati ufise ikibazo naze bamusigurire mm. turashima imana kuko nta rwaruka rwabigiyemwo nta n'ababigiyemwo baciye babibona ko bihenze ubu ariko baragaruka basaba n'ikigoma kandi turabakira nk'uko ko umugambwe mm -hmm. amarembo yamayuguruye nta muntu adakosha ikibi n'ubukosha ntasabe imbabazi mhm. hama ikindi naco abarwaruka tukeye kumenya yuko itegeko ari itegeko mhm. nta mugambo twagwa mu kajagari nta mugambo utagwa atamategeko hari ikibazo ari cy'ubutunzi ari ciki hari inzego zibijeje mu nzego barazanya amaraporo bakabidushikiriza tukabona ingene ibintu bimeze sinzi icyo gisobanura sinongeremeje mboneza mu rwaruka sintaho icyo gisobanura ni jensereke urugwaruka rwa iprona none mboneza mu rwaruka rwa iprona kamedari naho mu kirundi gisiguriye eh, ni uwuri imbere urumva niwe aserukira abandi mu mugambwe w'abadasigana iprona turi ko turaraba natwe ko twoja hamwe n'abandi turi ko tura turagira iby'amasosiyasiyo by'amakoperative kuba turamaze gutahara yuko atabuzi buhari muri leta tukamenya yuko no mu by'indero tutajya ku ishuri kugira ngo leta izo duha tukagerageza kuza turigira amaforomasiyo aduperimeta natwe kugira kiritire entrepreneuriale mhm. kwiyungunganya nk'urwaruka ariko naciye kuri umengera imigambi y'amakoperative yatangwanye na kwa gasore nayo gushika uno munsi abakorona muri iki jiji yari yashikirije yuko bone nk'ugwaruka nabo bariko baja mu makanda ya kwa gasore ducemanga abarundi twese mhm. abarundi bose barahemukiye sorry mugabo nabo basigaranye uwo mugambwe uwo bariko bavuga sinibaza ko ari wa mugambwe wo kwa gasore sinabyibaza Mugo yavuze yuko gwa gasore yoza eh, yobashimira kuko baragerageje eh, kubungabungira gigiyo nakatwara neza ndatwara neza mbe yaheruka yitwa ndiramba ari gashatsi gashatsi atwara neza uyu nawe aje nawe nyine sinzi ingene yitwa nkera byazoshikiriza ati karori mukasi ibi iye atubwiye ati jewe mugambwe prona ndawugumemwo nukuri azindongozi zirampimbara prema zarangoye mugambwe prona cyangwa tubwiye mbe umwaheruka we yitwa Daniel umwe yari ari premier nambaye president kuko ndabona ikibazo yacanditse gerageje gutahura uvuga uti ah, navuge nk'indongozi ziba zaramushitse zimutuma na wene akunda umugambwe ah, w'abadasigana ipona urakoze cyane eh. urakoze cyane Placide gatoya meza gatoya mhm. aca atubwira ati iyi ndongozi shasha vrema ni ukuri ikintu igiye guhindura mu muganga w'ifuruna ni ikibazo ko twanamubajije mhm. ariko wawe yaheruka hmm. rero twebwe muri indongo zimaze gutwara iporona hama ni umugambwe werekana ko ariho demokrasi kuko umukuru w'umugambwe arahetse ikiringo ciwe hakaza uwundi uwundi akabandanya hmm. ikibazo ciwe naho gitomoye ni ikibazo kidaditse kuko twebwe ugwaruka dukurikira porogaramu y'umugambwe ntidukurikira umuntu kuko umuntu ntataba hari dukurikira ibyiyumviro by'umuganga kumbure biba yashatse kugaruka kuri karisime urumva utu umuntu koko ari umuntu ashobora gukunda ikintu kubera uri imbere eh, bikunda kuba kenshi mu zabura yo ugasanga umuntu kubera karisime yiwe uriyumvira uti jewe uyu no muguma inyuma kubera iki niki niki kubera ejo naho igejeje nshikana aha naha naha nawe wajije ati eh, mwo mubwira nk'abakuru batwaye iprona nka batatu baba batumye wumva koko yuko umugambwe uri ku mutima wawe kandi wowe ugumamwo ukawukorera ico kibazo nico ni urumwe ndahigaruke kandi nico ni yayinde nyene nawabore yuko twebwe ugwaruka ntidukurikira umuntu kuko dukurikira dukurikira iragi rya gasore dukurikira porogaramu y'umugambwe porogaramu de sosiyete y'umugambwe mugabo hariyo abantu mu mugambwe bavuga bati aba barakoze iki aba barakoze iki twama tubibukira ko wasanga komite zirimo abantu baguriye bo mu ntara imwe mm. turashema rero ko nko kuva muri 2003 byagiye biratangura kuza baragabanuka 2006 mhm. ugasanga muri komite muri bureau executif haraje abantu bo mu zindi ntara mhm. ku rugero rushobora ku gushimisha ugasanga n'izindi ntara zose zaserukiwe hama abakuru umugambwe rero bose uwo muvuga ko iki nk'amanota canke ni gute ubona ashobora eh, kuzoshikana kazoza keza ku mugambwe umukuru w'umugambwe w'ubu icyo dushima cyane ubwa mbere ari mu bantu badakuze cyane mhm. ari ntafisimya ari mu bantu badakuze cyane kuvuga ari hagati na hagati ni ukuvuga ugaruka ibihe byose umugambwe wabayemwo guhera muri za 2006 gushika hari imyaka 15 niho yarari mhm. twifuza yuko azoshobora gukosora ikitagenze neza nkuko yabitubwira akumbura araguma hafi yamwe bw'ugwaruka mukamuha ibyumviro biba biri bishasha bijyana n'igihe yego ni umugenzi w'ugwaruka cyane kuko nababore yuko adakunze cyane mhm. ari hagati na hagati abo bandi badasigana abo bandi bajerere bagiye bahunga igihugu kubera imvo kumbure zitandukanye z'ibyaciye mu gihugu hari uruhare muba muri ko muragira kugira ngo bajerere mu bagarukane yego cyane hariho umugambi y'uko abajerere bose mbere kiretse n'abajerere gusa n'abandi bantu bahoze mu mugambwe y'uko bogaruka tuhamiriza ko bogaruka kubera iki umugambwe y'iporona urakeneye y'uko abantu bawugarukamwo bose umuganga w'ipironi arakeneye kongerezwa inguvu mhm. kugira ushobore guterera biboneka nk'uko bamwe mhm. ibyo rero birasaba kwirengera mu muganga harabayeho injyane nyinshi ariko izo njyane abantu bose barana yuko atacu zashitse ko zatumye umuganga ushikako ariko zatumye umuganga usubira inyuma mhm. ubu rero nimba bakunda umugambwe turabatera akamo ko bugaruka baze birengere kuba mu mugambwe si ukuja mu nzego z'umugambwe kuba mu muganga ni uguhuza n'ibyiyumviro byabo ukabona kwica icyo kimviro higushitse nawe ufite icyo wotera kugira ukomeze umugambwe mhm. ni ukuvuga yuko hari icyo muba mufashanya n'abo bandi kugira abo bandi badasigana batahuke mu gihugu eh turafise abo tuguma tuvugana hari hmm. n'abamaze gutahuka hari icizero hari abamaze gutahuka ariko ntibashobora gutahuka ku nguvu bumva baza ku bushake bwabo ariko turafise icizere yuko bose bazoza hama turafise murabona hariho na ouverture hmm. abantu bariko baratahuka kandi turabishigikiye cyane twibaze ko nabo nyene bazotahuka muri abo Mhm. hari abo twagiye turumva naho bari mu bajere ni ukuvuga bari mu mugambwe w'abadasigana iprona mugabe nyuma y'amatora ugaca wumva ngo bo bagaca bakinjura ko muri bakaja ahandi eh, kuko murazi biba imbere y'amatora n'inyuma y'amatora kenshi usanga bidasa hari icyo muri ko murakora kugira mugumane babadasigana nyabo babacerere nyabo e, ni bimwe na mwenda ko twe ducimikira cyane kuri ideology y'umugambwe mm. kuja mu mugambwe sukuza gutora akantu kuza mugambwe no kuza gushiramo ivyumviro n'abandi kugira ushobore gutera mu gihugu cawe mu gihe ushitse ku butegetsi naho taburashika urafise ico uterera ariko kumbure n'umugambwe ntugumu urabaraba n'umugambwe urafise none ico ushobora gufasha we nk'umunywanyi neza cane neza cane umugambwe uratanga inyigisho uratanga ivyotuma umujene yuguruka mm. akabona akabona ko yogira imigendere n'abandi akabona ko yokorana n'abandi ibyo rero byasaba ubwitonzi Mhm. bigasaba n'icyo no kwihangana ugaruka twe kenshi kwera ingene tuba tubayeho urabona ntitwisunuye cyane mu bintu by'uburyo hari igihe umugambwe ujya mvuga ati nshika ndonka akazi mhm. umugambwe ujya mvuga ati nshika ndonka amahera usanga mu gihe utabironse rero rucuva aho ntubu wabaye umunyamugambi waje kurondera kugira ugaruka nk'uko mwabivuze nibwo Burundi bw'uno munsi nibwo Burundi bw'ejo bwame bugendera ubuntu bugendera ku muri ragi rya gasore mu ntumbero neza yo guteza imbere igihugu uravye ubwinshi bwabo uravye kandi nkuko mwabivuze na vinabilite yabo kudahagarara novuga bwo kudakomera mu by'uburyo nibindi uno musi nigiki mumva mwebwe namwe nkugwaruka mwubahamagarira kugira ejo no hige ejo turonke ugwaruka koko rushobora kuragwa kino gihugu maze nabo bakagishikana ku ubwa mbere rwarakandahemeza gukunda iki gihugu nta kindi gihugu tuzopfa turonse atari iki gihugu cy'u Burundi igihugu gikunda uracitangira mu kucitangira rero uraraba nawe icyo woterera mhm. nicyo gituma urwarukanda rw'inda ruhimiriza kwamirira kure abantu bose boza bagwigisha inyigisho zo gusambura inyigisho zo gucanamo n'abandi inyigisho zirisubiza inyuma mu kwisambura igihugu ica kabiri ugaruka n'uruhimiriza kwiga mhm. kwiga kwite kwiga by'imyuga cane cyane kujya ku ishuri kuko igihugu iyo gitera imbere gitezogira abantu bize ugaruka rutize gica kiba ingorane mhm. ugaruka kandi ndaruhamagarira guhama rukurikiza akagariro keza mhm. kwama mu byo mu migambi rugira gwisunga abantu bakora neza gwisunga abantu b'ubuntu kuko iyo turafise abantu b'akarorero gwa gasore hari n'abandi bagiye baraca imbere yacu tukabahamagarira kwama bakurikirana iby'igihugu imigambi myinshi iri kiraba mu gihugu aho usanga mukuru w'igihugu atumira abantu kuja gwaruka kuja mu makoperative aro bati imigambi zana imigambi zana ntirigwikumire rero rukurikire imigambi rumvirize biri mu gihugu rumenye ko igihugu atawundi umuntu azopfa twiteza imbere duteza imbere n'igihugu Arno irakoze muserukiro kugaruka kw'abajerere muri Pona reka ndagushimire ku twitaba muri kino kiganiro mwakoze gose murakoze nawe ndabashimiye gose n'umunsi muzosubira kuduhamagara tuzobitaba murakoze cyane reka nshimire na Placide yatwakuye ari mu gihugu ca Hollande shimire kumbure nabo bagerageje kurondera imirongo ariko bitashobotse ariko reka duhane isango ryo kuwundi wa Mungu nizere yuko bizokunda murazi ibyuma kenshi bidasezerana yakoze enjeniyeri Albert Nduwayo n'uwereka mfasha mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro erimedari niyo nkuru isango n'uwundi wa mungu isa y'icyenda nk'umwanya twatanguriye ko murakoze